աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրին հետաքրիր զարգացումներ տեղ ունեցան։ Ադրբեջանը օկուպացված մեր Շուշիում կազմակերպեց մի խոշոր մեդիա ֆորում, կարելի է այդպես կոչել, կամ կոնֆերանս տարբեր լրատվամիջոցների մասնակցությամբ։ Այդ մեդիաֆորումին մասնակցեց նաև Իլհամ Ալիևը, ըստ երևույթի կազմակերպած էր հենց նրա համար, որ նա այնտեղ ելույթ ունենա եւ հարց ու պատասխաններ հնչեցնի։ Այսպես խոսելով Արցախի մասին Իլհամ Ալիևը ել ավելի կոշտացել իր դիրքորոշում։ Նա խոսեց, որ որևէ իրավունքների համար Արցախը չի կարող ակնկալել որևէ այսպես զարգացումն է։ Դա քիրեք, կարծես թե մենք ուզում ենք, ինքը ասում է, չի լինելու այդպիսի բան։ Չի ուզում լսել հատուկ ինչ որ իրավունքների մասին։ Նա ասում է, որ Ադրբեջանում կան բազմաթիվ փոքրամասնություններ, բոլորն էլ ունեն միևնույն իրավունքները։ Մի բան, որ մենք միշտ ասում էինք 30 տարուց ավել, որ պետք է հասկանանք ինչ է Ադրբեջանը, որ Ադրբեջանում Արցախի ապագան միայն մեկն է՝ հայաթափում, քանի որ սա բազմազգ պետություն է, ազգային փոքրամասնությունները կազում են բնակչության գրեթե կեսը, եթե որևէ մեկին տվեց ինչ որ արտոնություն, ինչ կարող է լինի այդ երկրի հետ, բայց ասողին լսող է պետք, ինչպես ասում են։ Նա նույնիսկ սկսեց ծաղրել մեզ հարց տալով, տեսեք ինչ եղավ այդ սատանեական բնի հետ, խոսելով Արցախայության մասին։ Ծաղրում է հայ ժողովրդին, Հայաստանին, հայոց պետականությունը։ Նույնիսկ հայտարարեց, որ Միջև 2020 թվականի պատերազմը բոլորը խոսում էին Արցախի ինքնորոշման իրավունքը հարգելու մասին խոսելով իհարկե գերտերությունների եւ միջազգային դերակատարների մասին եւ հենց իր հմուտ քաղաքականության շնորհիվ իր սկզբունքայնության արդյունքում դրա մասին որևէ մեկը չի խոսում, քանի որ Ադրբեջանը ջախջախեց հայերին։ Ինչ է սա։ Պարզապես ժողովրդական լեզվով ասած լոպազություն, թե աչքներս է կողում, որ սկզբունքայնությունն ու հայրենասիրությունը ինչպիսի կարևոր գաղափարներ են, որ նույնիսկ անհնարինը կարելի է անել։ Ամեն մի խոսքին պետք է ուրشادիր հետևենք, ինչքան էլ որ դա ծանր չլինի մեզ համար։ Նա ասաց, որ Հայաստանի համար միայն մեկ հարց կա, որը նա պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի, այն էլ միայն մի ձևով՝ ճանաչի, որ Արցախը Ադրբեջանն է եւ վերջ։ Այո, ցավալի։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է կանգնենք միջևերջ արժանապատվորեն եւ փորձենք փրկել մեր հայրենիք։ Բավականին բարթացել է հարաբերությունները Լեհաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Առանց այդ էլ բարդ է հատկապես իհարկե վերջի ժամանակահատվածում Ուկրաինայում Լեհաստանը շատ ակտիվ է, պատերազմական գործողություններում է ակտիվ մասնակցություն ունենում, բայց Լեհաստանը վրթովեց, երբ որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը խոսեց երկրորդ աշխարհամարտի մասին, որ Լեհաստանը ճիշտ քաղաքականություն չի վարել, զավթել է Լիտվայի Չեխոսլովակիայի տարածքները, այս մեկը, մեկը դա որթովեցրեց Վարշավային եւ նրանք սկսեցին փախարակել խորհրդային միությունը Ստալինին, նանա անվանելով ռազմական հանցագործ եւ այլն եւ այլն այսպիսի մի շատ տհաճ երևույթ եւ կանչել են նույնիսկ Ռուսաստանի դեսպանին Լեհաստանի ագնան այլ այնտեղ պատասխանել է այնինչ պետք է պատասխանի Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը մեղադրելով Լեհաստանին եւ այլն ավելին Կիևում նաեւ Լեհաստանի ներկայացուցիչները հետաքրքիր հայտարարություններ են արել Այսպես Լեհաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Յաբլոնսկին հայտարել է, որ Վարշավան կօգնի Կիևին միմիայն հիմք ընդունելով իր սեփական շահերը։ Եվ ինքն է որոշում, թե ինչ ոլորտներում եւ ինչ ձևով կարող է օգնել Կիևին։ Դրա համար ամեն ինչ հիմնված է իր ազգային շահի վրա, նշեց լեհական բարձրաստիճան դիվանագետը։ Եվ դա ճիշտ է, այդպես է, ամբողջ աշխարհն է այդպես։ Չէ, գնում են եւ պատերազմում են Ուկրաինայում, Ուկրաինայի համար, հա։ Իհարկե ոչ, Լեհաստանը ունի իր քաղաքականությունը, իր նպատակները, ուզում է տիրանալ մի շարք տարածքներին, որը համարում է Իրենը, Լվովը եւ այլն, եւ քայլեր է անում այս ուղությամբ։ Հետաքի զարգացում տեղի ունեցավ ԱՄՆ Չինաստան հարաբերություններում։ Հաուրամյա դիվանագետ Հենրի Կիսինջերը այցելեց Պեկին 19 Շատ հետաքրքիր է։ Թակուն էին պահում այդ։ Այցը բայց վերջի մի քանի օրերին ահագին տեղեկություն է սփռեց համացանցում եւ տարբեր լրատվամիջոցներում։ Ինչի համար էր այցելում այս մարդը 100 տարեկան հասակում, պատկարելի, զորով է նույնիսկ քայլում Չինաստան։ Նախ եւ առաջ անկախ տարիքից նա բավականին լավ աշխատում է լավ ուղեղը իրեն եւ միջև հիմա համարվում է Կիսինջերը ամենազդեցիկ մարդկանցից մեկը ԱՄՆ-ում։ Չի բացառում, որ խոսել են երկու գերտերությունների հարաբերությունների մասին բարելավման մասին։ Նա հանդիպեց մի շարք պաշտոնյաների, արտգործնախարարի, Չինաստանի Պալիտբյուրոյի արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Վանինի հետ եւ իհարկե Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի հետ։ Ինչն է հետաքրքիր, չինացիները մեկնաբանել են եւ ասել են անհնարին է փորձել Չինաստանի վրա ազդել, հատկապես ուժային տարբերակով, որպիսի նա փոխի իր քաղաքականությունը եւ անհնարին է Չինաստանին զսպել։ Այսպես ասեց Վան Ին եւ նշել է, որ Չինաստանը կարծում է, որ ԱՄՆ-ն պետք է ունենա Կիսինջերի դիվանագիտական հմտությունները եւ իհարկե քաղաքական այդ ուժը, որ ուներ ժամանակի նախագահ Նիքսոնը։ Շատ հետաքրքիր բան է՝ իմաստություն եւ պատասխանատվություն, վախի զգացման բացակայություն Չինաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Իսկ Կիսինջերը նշել է, որ երկու երկրները պետք է անեն հնարավորը, որպիսի մեկը մյուսի հետ չբախվեն, որ պատմությունը եւ պրակտիկան ցույց է տվել, որ ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Չինաստանը չեն կարող զարգանալ մեկը մյուսին դիտարկելով որպես թշնամիներ եւ այսպես կառուցելով իրենց երկիրը։ Տեսնենք ինչով է այս ամենը զարգանալու, ինչ հետևանքներ է ունենալու, բայց այն որ գերտերությունները տարբեր մեխանիզմներով, տարբեր խողովակներով փորձում են բարելավել մեկը մյուսի հետ հարաբերությունները, սա էլ է ակնհայտ, տեսնեք, չի բացառվում, որ նաև խոսած լինեն Ուկրաինայի մասին, այնտեղ պատերազմի դադարեցման, տեսնենք, ժամանակը ամեն ինչ կդնի իր տեղը։ Այսպեսին են թանկագին բարեկամներ, մի շարք կարևոր իրադարձություններ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։